Etortzen diren egun ilun eta euritsuekin, edo nork du etxean gehiago denbora sautu nahi, agazoinez. Horretan ez nahi salbo espena izan. Eta amak erana zidalako programa hau gustatuko zitzaidala, horrera hasi nintzen begiratzen arte 4 Franco alemaniarrak eskaintzen duen programa berria ogoitala hor du. Ogoita lau ordu, ogoita lau bideoren sekuentzia da, emakume baten bizitzako ogoita lau orduak errepasatzen dituena. Ogoita lau ordu, emakumeek egunero diasaten duten indarkeriaren ikuspegi delikatua eta frontala da azaroaren ogoita bosta, egmakumeen ganako eta beste genero indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna urbiltzearekin, programa honen bidez ez zabaidatu nahi nuen nirea den gai hau, nire buruan eta baita nire aragian ere. Azaroko giroak usu berrerak hartzen du indarkeri matxistaren gaia mahai gainean. Aurten, egia da etxe bizitzaren hausiak du entzulei gehiengoa baina niretzat ezin bestekoa da gai hau ikuspegi feministatik ere pentsatzea. Indarkeri patriarkalak gizartearen aktal guziak erabiltzen dituelako, etxe bizitzaren gaia ez dio ies egiten. Agerikoa iruditzen zait azpimaratzea, etxe bizitza horkitzeko zailtasunak aipatuz, lehen lehoan direnak minoritate zapalduak direla. Emakumeak eta oroak sistema kapitalista patriarkala honek zapaltzen dituen pertsona guziak dira aterbele jaketa jasaten dutenak. Egunero, jasaten ditugun indarkeria mota askoren artean, haien ikus ezin egitea ezin onargarria da. Ezabatzea ebedentzia hori onartzea da. Etxe bizitzaren hausia arazorokor bat bakarrik dira uste izatea bere oinarriak ekarri gabe indarkeria da indarkeri matxistaren aurka izaitea ez da bakarrik egun batez. Eta borroka guziei lotura eginez, bestekoa da aldarrikapenetan feminista izaitea. Artearen bitartez, gertatzen dena erakus dezagun. Baina atera gaitezen pantailetatik eta buru egin diezaiogun gureak diren errealitateei. Erakit ezagun indarkeri matxistaren aurkako diskurtso politikoa gertakari puntual batetik urru nago duanez. Izan gaitezen karrikan azaroaren ugoian, ugoita bostan eta gure bizitzako bestegun guzietan ezin duten entzat.